Այսպես կամ գրեթե այսպես են գնահատում քաղաքական վերլուծաբաններից շատերը հոկտեմբերի 16-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը Ժնևում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո։ Ընդ որում, այդպես տրամադրված փորձագետների շրջանում թերահավատություն է հարուցում առանձնապես Ադրբեջանի իշխանությունների ծայր աստիճան անպատասխանատու պահվածքը բանակցային գործընթացի տարբեր փուլերում, երբ միջնորդական առաքելության եւ հանձին նրա հակամարտության խաղաղ կարգավորմամբ շահագրգիռ միջազգային հանրության համար անսպասելի նա ամեն անգամ հրաժարվում է նույնիսկ ամենաբարձր մակարդակներով հանդիպումների ժամանակ ժամանակ ձեռք բերված փոխադարձ պայմանավորվածություններից շատ հաճախ անհիմն ու անհեթեթ պատճառաբանություններով եւ կամ առանց որևէ պատճառաբանության խուսափելով իրականացնել դրանք։ Անկամ կրակի դադարեցման եւ անժամկետ հրադադարի հաստատման վերաբերյալ 1994 1995 թվականներին Բաքվի իսկ ստորագրած համաձայնագրերը, այլ կերպ ասած, փորձագիտական շրջանակներն ի դեմս պաշտոնական Բաքվի տեսնում են այսպես ասած անողնաշար բանակցող կողմի, ում խոսքն ու գործը երբեք չհամապատասխանելով միմյանց, կարգավորման ողջաբիտ զարգացումների նկատմամբ անվստահության հիմք են ծառայում։ Միևնույն ժամանակ Այդ թերահավատությանը հակադարձ համեմատական են միջազգային կառույցների գնահատումները Ժնևյան գագաթնաժողովի կապակցությամբ, որպես այդպիսին նախև առաջ ուշադրություն է գրավում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների, ինչպես նաեւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպման արդյունքներով ընդունված համատեղ հայտարարությունը։ Համաձայն այդ փաստաթղթի նախագահները համաձայնել են միջոցներ ձեռնարկել բանակցային գործընթացի ակտիվացման համար եւ հավելյալ քայլեր կատարել շփման գծում լարվածության նվազեցման նպատակով։ Իդեպ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հավաստմամբ, որ նա նշել է Եվրոպայի հայկական 4-րդ համագումարում ունեցած ելույթի ժամանակ, մեջբերում եմ, մոտ 4 տարվա ընթացքում Առաջին անգամ հնարավոր եղավ համատեղ հայտարարություն ընդունել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների ու համանախագահների մասնակցությամբ։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանն իր պատրաստակամությունն էր հայտնում միանալու համանախագահների հայտարարություններին, սակայն Ադրբեջանը մշտապես հրաժարվում էր հանդես գալ համատեղ հայտարարությամբ մեջբերման ավարտը։ Ժնևյան հանդիպումը գոհնակցություն է առաջ բերել նաև ԵՀԿ նախագահությունում Համաձայն այդ միջազգային կառույցի մամլո խոսնակի հայտարարության ուրախություն է հարուցում, որ գագաթնաժողովում ի հայտ են եկել նոր ազդակներ եւ որ նախագահները հանձն են առել ձեռնարկել բանակցային գործընթացի ակտիվացման նողված քայլեր, ինչպես նաեւ կատարել հավելյալ քայլեր շման գծում լարվածությունը նվազեցնելու համար։ Դժվար չէ կռահել, որ հավելյալ քայլերի պարագայում խոսքը վերաբերում է շման գծում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրման ու միջազգային դիտորդների քանակի ավելացման խնդրին, ինչը Ադրբեջանը առերես համաձայնություն տալով հանդերձ գործնականում համառորեն խուսափում է իրականացնել։ Բայց ահա արդյոք Ժնևում խոսք անգամ եղել է բանակցությունների լիարժեք ձևաչափի վերականգնման, այն է գործընթացին պաշտոնական Ստեփանակերտի մասնակցության մասին։ մասին Մանավանդ, որ ԵՀԿ առաքելության համար parzitsել parz է, որ համապարփակ կարգավորման հասնելու համար առավել քան հրատապ է բանակցությունների սեղանի շուրջ պաշտոնական Ստեփանակերտի ներկայությունը, քանզի առանց այդ իրատեսական ձևաչափի, այսինքն առանց Արցախի ժողովրդի շահերի հաշվառման, հազիվ թե հնարավոր լինի հասնել խնդրի վերջնական լուծման եւ տարածաշրջանում տևական խաղաղության ու կայունության հաստատման։ Այդ մասին, ինչպես հիշում եք, քանիցս հայտարարել են նաև իրենք Մինսկի խմբի համանախագաները։ Հայտարարության մեջ ինչ խոսք այդ կապակցությամբ ոչինչ չի ասում։ Կարելի է ենթադրել, որ եթե խոսքն այդ եղել է, ապա դարձյալ մերժվել է Ադրբեջանի կողմից։ Այնպես որ նոր ազդակների վերաբերյալ ԵՀԿ-ում Ավստրիայի նախագահության արտահայտած լավատեսությունը կարելի է վստահաբար ասել, ոչ այլ ինչ է, թե ոչ մետաղադրամի դատարկ զնգոց։ Բանակցությունների Ժնևյան փաստը ողջունել է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերիշը, ով երկու ղեկավարներին կոչ է արել հասնել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հերթական հնարավոր հանդիպման մասին, ինչպես հիշում եք, հայտնի է դարձել հուլիսի 11-ին Բրյուսելում երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների հետ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի անցկացրած խորհրդատություններից հետո։ Ավելի քան մեկամյա ընդմիջումից հետո բարձր մակարդակով բանակցությունների անցկացման բուն հնարավորությունը, որ ուրվագծվեց Եվրամիության մայրաքաղաքում, այդ պահին դեռևս հարցականի տակ էր, հաշվի առնելով, որ դրանից մեկ շաբաթ առաջ նոր ռազմական սրացում էր արձանագրվել հակամարտ զորքերի շման գծում։ Բանն այն է, որ հուլիսի 4-ին սովորականի պես տարբեր հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում ականանետերից, խախտելով հրադադարի պահպանման ռեժիմը, ադրբեջանական զինուժը երեկոյան ժամերին շփման գծի հարավային ուղությամբ ապրիլյան պատերազմից հետո առաջին անգամ կիրառել էր նաև TR 107 տիպի համազարգային հրթիռային կայանքներ։ Նույնը շարունակվել է նաև հաջորդ օրը, հուլիսի 5-ին։ Ինչ խոսք, դա ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ իրավիճակը սրելու առաջին փորձը չէր։ Նման դեպքեր էին արձանագրվել նաև մինչ այդ՝ փետրվարին, ապրիլին, հունիսին եւ ահա նաեւ հուլիսին։ Իդեպ նույնը կրկնվել է նաև Ժնևի գագաթնա ժողովի նախորյակին հոկտեմբերի 10-ին։ Հատկանշական է, որ տարիներ ի վեր ադրբեջանական կողմից կատարվող այդ խախտումները ժամանակի առումով սովորաբար համընկնում են բանակցությունների հերթագայությանը եւ որպես կանոն տեղի են ունենում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների, երկու պետությունների ղեկավարների հանդիպումների, ինչպես նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցերի հերթական շրջափուլի կամ նախաշեմին եւ կամ դրանց ավարտից անմիջապես հետո։ Անշուշտ դժվար չէ հասկանալ, որ այդ ամենը Բաքվի իշխանություններին պետք է նախ Արցախի նկատմամբ տարածքային նկարտումները հայկական կողմին ուժի կիրառման սպառնալիքով պարտադրելու, ապա սեփական հանրությանը շարունակվող պատերազմի ահ ու սարսափի մեջ պահելու եւ այդպիսով իսկ երկրում համատարած տիրող սոցիալական աղքատությունը մոռացնել տալու եւ վերջապես Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի շահերի հնարավոր անտեսման պարագայում նոր լայնացավալ մարտական գործողությունների վերսկսման անխուսափելիությամբ միջազգային հանրությանը ահաբեկելու համար Անկասկած այս է այն հիմնական ռազմաքաղաքական անկյունակարը, որի հիմքով Ադրբեջանը շարունակում է կամարանքով վերաբերվել բանակցային գործընթացում ձեռքբերված բանավոր թե գրավոր պայմանավորվածություններին, միջազգային համաձայնագրերով իր իսկ ստանձնած պարտավորություններին։ Մյուս կողմից ակնհայտ են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերջնական լուծման հարցում բանակցող կողմերի տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշումները։ Հայկական կողմը Իրավական հիմք ընդունելով միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության մեջ ամրագրված ազգային ինքնորոշման իրավունքի մասին միջազգային նորմը, այն արդարացի համոզմանն է, որ Արցախի բնիկ հայ ժողովուրդը Օշտված լինելով սեփական բնորանում իր ճակատագիրն ինքնուրույն տնորինելու իրավունքով, իր անկախությունը հրշակել է հաշվի առնելով միջազգային համընդունելի իրավունքը եւ խորհրդային միության այդ ժամանակ գործող համանadrությունը։ Հետևաբար Արցախն այս կամ այն իրավական կարգավիճակով երբևէ չի կարող ներգրավել Ադրբեջանի կազմում։ Այս համատեքստում անարարկելի է հնչում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, որ նա հնչեցրել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեյայի 72-րդ նստաշրջանի սեպտեմբերի 19-ին նիստում։ Մեջբերում եմ, Ադրբեջանը ունի իրավական եւ բարոյական որևէ հիմք Արցախի հանդեպ հավակնություն ներկայացնելու համար։ Արցախը երբեք անկախ Ադրբեջանի մաս չի կազմել։ Ոստի արդար չեն այդ պետական շրջանակին Արցախը բռնակցելու ձգտումները մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի նախագահի արտահայտությամբ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը կենսական նշանակություն ունի։ Այս հարցում ես արտահայտում եմ ոչ միայն Հայաստանի եւ Արցախի, այլև ողջ աշխարհի հայության միասնական տեսակետը, ասել է նա։ Իլլրումն ասվացի Մեջբերենք նաև Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հայտարարությունը, որ նա կատարել է վերջերս հոկտեմբերի 16-ին 2017-2020 թվականների իր նախագահական ծրագրի հիմնական դրույթների հրապարակման առնչությամբ հրավիրված ընդլայնված խորհրդակցությունում։ Մեջբերում եմ ազատ, անկախ եւ հզոր Իրանի մտանգությունը սեփական ուժերով ապահովելու ունակ Արցախի հանրապետության հետագա զարգացումն ու զորացումը գերխնդիր է, ինչից առանց չափազանցության կախված է նաեւ համայն հայության ապագան։ Մեջբերման ավարտը։ Ուզում եմ մեկ անգամ եւս շեշտել, ասել է նա, որ անկախությունն ու անմտանգությունը մեզ համար անձեռնմխելի արժեքներ են եւ հանդիսանում են Արցախի հանրապետության պետականաշինության հիմնարար սկզբունքները։ Իր հերթին Բաքուն վկայակոչելով Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի սկզբունքը պետությունների տարածքային ամբողջականության մասին պնդում է, որ Լեռնային Ղարաբաղն ադրբեջանական տարածք է եւ պետք է Ադրբեջանի հանրապետության մաս կազմի։ Ընդ որում, անտեսելով, որ նույն այդ ակտով Իդ հիվս այդ եւ այլ սկզբունքների սահմանված է նաեւ ժողովրդների ինքնորոշման սկզբունքը։ Ընդ որում, չտարբերակելով 193 անդամ պետություն ունեցող ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ ամրագրված իրավական դրույթը, որը հրամայական է երկրագնդի բոլոր ժողովրդերի ու պետությունների համար, միջազգային համաժողովի ընդամենը 35 պետության ղեկավարների ստորագրությամբ ընդունված որոշման բաղկացուցիչ սկզբունքից, որը հրամայականի իր կշռույթով անհամեմատ ստորադաս է եւ որպես այդպիսին միջազգային իրավական նորմ հանդիսանալ չի կարող։ Ընդ որում, մոռանալով որ Լեռնային Ղարաբաղը պատմական Հայաստանի Արցախ նահանգը երբեք մաս չի կազմել ոչ պատմական Ադրբեջանին, եթե երբևէ այդպիսին գոյություն է ունեցել մեր տարածաշրջանում, ոչ էլ անկախ Ադրբեջանի Հանրապետությունը, լինի դա 20-րդ դարաշրջին, թե դարավերջին, եւ ոչ էլ առավել եւս 21-րդ դարաշրջին։ Եվ եթե որպես այդպիսին նկատի է առնում խորհրդային ժամանակաշրջանը, ապա Բաքվում նույնպես քաջատեղյակ են, թե քաղաքական ինչ հաշվարկների ու մեխանայությունների արդյունքում է հակառակ երկրամասի բնիկ հայ բնակության կամքի տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի բռնակցումը նորաստեղծ ադրբեջանական ԽՍՀ-ին ինքնավար մարզի կարգավիճակով նրա հետագա իրավական վերաձևակերպմամբ Ընդ որում, պնդելով, որ իրեն է պատկանում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը, Բաքուն մոռացության կամ անուշադրության է մատնում եւ կամ անտեղյակ է ձևանում, որ ներկայիս Ադրբեջանի Հանրապետությունը համաձայն 1991 թվականի օգոստոսի 30-ի պետական անկախության մասին հրճակագրի եւ հոկտեմբերի 18-ի պետական անկախության մասին սահմանադրական ակտի կամովին հրաժարվել է ադրբեջանական ԽՍՀ իրավահաջորդի կարգավիճակից Ոստի եւ հակաիրավական է մարզը լուծարելու մասին 1992 թվականի հունվարի 7-ին ընդունված օրենքը։ Եվ այսօր ահա Բաքուն ընկած է հիմար ու անելանելի կացության մեջ, պահանջելով տարածքը մի մարզի, որն իր իսկ եւ կամ որևէ այլ երկրի ոչ մի իրավական փաստաթղթում որպես այդպեսին, այսինքն որպես մարզային կարգավիճակի վարչական տարածք, փաստորեն այլևս գոյություն չունի։ Առավել եւս, որ այդ նախքին կրկնում եմ այլևս գոյություն չունեցող մարզի բնիկ ժողովուրդը Արցախի հայությունը դեռևս 26 տարի առաջ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին իր պատմական բնորանը խիզախել է հրճակել եւ առ այսօր աչքի լույսի պես պահում պահպանում է որպես անկախ ինքնիշխան պետություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, որն այսօր վերականգնած լինելով նախնիած ավանդած Արցախ անունը աշխարհին ներկայանում է իբրև Արցախի Հանրապետություն։ Իմիջայլոս նշեմ, որ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից լղեմի լուսարման այդ անհետ նախադեպը ներկայումս կարծես թե կրկնվում է Արցախից հազարավոր մղոններով հեռու մեկ այլ ազգային տարածքում, Արեմտյան Եվրոպայի ամենաարեմուտքում, Պիրենյան թերակոզու հյուսիսային մասում գտնվող Կատալոնիայի ինքնավար մարզում։ Լարահոսի տեղեկացմամբ պաշտոնական Մադրիդը, փորձելով ճնշել ազգային ինքնորոշման ճանապարհով Իսպանիայի համանadrական նորմի հիման վրա անկախության ձգտող կատալոնական ժողովրդի ազգագրական շարժումը եւ անօրինական համարելով այդ նպատակով ինքնավար մարզում օրերս անցկացված հանրակրվեի արդյունքները սպառնում է այդ երկրամասին զրկել ինքնավարության կարգավիճակից, այսինքն լոծարել ինքնավար մարզը։ Արդյոք Կատալոնիայում իրադարձությունների այդ զարգացումը նույն բեմագրով չի ընթանում, ինչ կատարվել է անցյալ տարի 80-ական թվականների վերջերին եւ 90-ականների սկզբերին երբ Մոսկվան եւ Բաքուն համատեղ ուժերով փորձում էին հերթական անգամ օրորոցում խեղդել վերացնված Արցախյան ազգային հաստագրական շարժումը բողոքի խաղաղ ցույցերի ու երթերի ելած հայ ազգաբնակության դեմ օգտագործելով սպառնալիքի եւ ուժի կիրառման բոլոր երևակայելի եւ աներևակայելի միջոցները ինչպես որ ահավասի գրեթե 3 տասնամյակ անց տեղի է ունենում ազգային ազգագրական պայքարի ելած Կատալոնիայի ժողովրդի հետ Եվ այդ ամենը զարմանալի զուգադիպությամբ ակամա ադրբեջանական ձեռագիր է հիշեցնում։ Մենք իհարկե մեր բաժին մռուրը ճաշակել ենք, դիմակայել ադրբեջանական բռնատիրության պատճառած բոլոր զրկանքներն ու դառնությունները, թանկ կորուստների գնով, բայց եւ հաղթանակով ելել մեզ պարտադրված արյունահեղ պատերազմից։ Այս ամենը մեզ համար անցյալ է արդեն, թեկուս մշտապես մեզ ուղեկցող անմոռաց անցյալ։ Այնպես որ, պարզապես մաղթենք, որ Աստված հերոպա է կատալոնական, ինչու չէ նաև իսպանական ժողովուրդներին հետագա հնարավոր բախումներից, առավել եւս հորիզոնում արդեն ուրվագծվող արյունահեղ պատերազմից ու դրա դառը հետևանքներից։ Բայց վերադառնանք մեր խնդրո առարկա իրադարձությանը՝ Ժնևի գագաթնաժողովին։ Արդյոք շվեյցարական հողում ՄԱԿ-ի Ժնևյան գրասենյակում եւ այդ միջազգային գազམ་ակերպություններում Շվեյցարիայի մշտական ներկայացուցիչ կեցավայրում կայացած բանակցությունների արդյունքներն իրոք պարունակում են այն ազդակները, որոնց կենսունակության վերաբերյալ այդքան խանդավառությամբ է արտահայտվել ԵՀԿ-ում Ավստրիայի նախագահությունը։ Կարծում եմ հազիվ թե Ես նույնպես թերահավատ եմ այդ հարցում։ Արդյոք Ադրբեջանի նախագահին հասկացվեց, որ այլևս չի կարելի այսպես։ Կարծում եմ ոչ։ Եթե անգամ հասկացրել են, ընդ որում այս էլ որերորդ անգամ, ապա դարձյալ անտեսել են կյանքի իրողություններից բխող մեկ հաստատուն ճշմարտություն։ Այն է, գայլի գլխին ավետարան կարդալով չէ, որ պետք է փակես գիշատիչ գազանի նրա անհագուրտ ախորժակը։ Ապացույց, ահա, ամենաթարմ, ավախ անչափ ցավալի ապացույցը։ Ժնևի բարձր մակարդակի հանդիպումից հազիվ 3 օր անց հոկտեմբերի 19-ին, երբ Ադրբեջանի նախագահը դեռ նոր-նոր վերադարձել էր գագաթնաժողովից, Արցախա-ադրբեջանական զորքերի շփման գծում ադրբեջանական դիպուկահարի արձակած քարակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 19-ամյա մի պատանի Պաշտպանության բանակի զինծառայող Տիգրան Արմենի Խաչատրյանը։ Մեր խոնարհումը կողանմար հիշատակի արչև հարինյաց պաշտպան վստահ եղիր հավատա, գայն անպայման կստանա իր արժանի հատուցումը։